16. nodaļa. Kas notika ar statujām? Kāda neparasta vieta? Lūsija bija pārsteigta. Cik daudz akmens dzīvnieku un arī cilvēku, gandrīz, gandrīz kā muzejā. Kurš? Nočukstējis Jūzen. Paskaties, ko dara aslans. Jā, to patiesi bija vērts redzēt. Viņš pieliecās pie akmens lauvas un uzpūta tam dvašu. Tad, nezaudējot ne mirkli, apmetās riņķī, gluži kā kaķis, kas spēlēs ar savu asti, un uzpūta ar akmens rūķītim, kurš, kā jau, ja jūs atceraties, atradās pāris soļa attālumā ar muguru pret lauvu. Tad viņš metās pie garas akmens drijādas, kas stāvēja aiz rūķīša, strauji pagriezās sānis, lai uzpūst akmens trusītim pa labi, un aizliec pie diviem kentauriem. Pēkšņi Lūsija iesaucās. Ai, Jūzen, paskaties! Paskaties uz lauvu! Jūs droši vien esat novērojuši, kas notiek, kad pieliek aizdegtu sērkociņu pie avīzes strēmeles. Pirmajā mirklī liekas, ka nekas nav mainījies, tad var pamanīt, ka gar avīzes malu sāk slīdēt šaura uguns dzīsliņa. Kaut kas līdzīgs notika arī šoreiz. Pirmajā brīdī, kad aslans uzpūta akmens lauvam, tas palika kāds bijis. Tad pār balto marmoru muguru sāka tecēt šaura zelta straumīte, kļūdam arvien platāka, likās, ka lauvu apņem zelta liesmu, gluži kā avīs, ka tā viscaur aizdegusies. Pakaļkājas un asta vēl bija akmenī, bet viņš jau sapurnāja krēpes, un visas smagās akmens krokas pārvērtās viļņojošās cirtās. Lauva atvēra lielu sarkanu rīklu un saldi nožāvājās, uzpūdzdams meitenēm siltu dvašu. Nu, jau arī pakaļkājas atdzīvojās, viņš pacēla vienu kāju un pakasījās. Tad ievēroja aslanu, lēkšiem metās pie viņa un sāk luncināties apkārt, smilkstēdams no sajūsmas un censdamies nolaizīt sēju. Bērni, protams, nevarēja atraut acis no lauvas, bet pagriezušies, ieraudzīja kaut ko tik brīnišķīgu, ka drīz vien par lauvu aizmirsa. Statujas visapkārt atdzīvojās, cita pēc citas. Pagalms vairs neizskatījās pēc muzeja, Tagad tas atgādināja zooloģisko dārzu. Azlanam pakaļ trausās visdažādākie radījumi. Tie priekārt dejoja viņu līdz lāvu galīgi iejuka līksmajā barā. Mirušo marmoru baltumu vietā pagalms tagad laistījās visās varavīksnes krāsās - spīdīgie kastaņbrūnie kentauru sāni, zilie vienradžu rāgi, Žilbinošās putnu spalvas, rudie lapsu kažoki, sarkanbrūnās suņu satīru vilna, rūķīšu dzeltenās zeķes un spilgt sarkanās kapuces, bērzu sudrabotie tērpi, dīšskabāržu jaunavām tie bija gaiši zaļi, caurspīdīgi, bet lapeglēm spilgti zaļi, gandrīz dzelteni. Un pēc klusuma visapkārt skanēja priecīgi rēcieni, brēcieni, augšķiešana, riešana, spiedzieni, dūdošana, zviedzieni, pakavu dipoņa kliedzieni, gavilas, dziesmas un smiekli. Ai, ai, sacīs Jūzena pārvērstā balsī, paskaties, vai, vai tas nav bīstami? Lūsija pagriezās un ieraudzīja, ka aslans puš elpu uz akmens milžu kājām. Nebaidieties, priecīgi norūc aslans, ja kājas atdzīvosies, atdzīvosies arī viss pārējais. Es domāju pavisam ko citu, māsai čukstēs Jūzena, bet nu jau bija par vēlu. Pat ja aslans būtu viņus uzklausījis, milžu kājas atdzīvojās un sāka kustēties. Pēc brīža viņš uzcēla plecā vāli, izberzēja acis un sacīja: Sasodīts! Es laikam biju aizmidzis, bet kur palika tā nolādētā mazā ragana, kas te skraida lai apkārt pie manām kājām? Visi, korīgi liekdami viņam skaidroja notikušo. Milzis aizlika roku aiz ausu un lūdza atkārtot vēlreiz – Beidzot saprats, viņš noliecās tik zemu, ka galva bija siena kaudzes augstumā un plati smaidīdams. Aslan priekšā godbijīgi vairākas reizes pacēla cepuri. Anglijā milži tagad ir reti sastopami un tikai daži no tiem labsirdīgi. Varu gandrīz droši derēt, ka nebūsiet redzējuši mīlzi, kam seja staro priekā, bet to ir vērts redzēt. Tagad jāķers pie pils. Aslans sacīja, ašāk draugi, pārmeklējiet visu no augšas līdz apakšai, arī saimnieces guļamistabu, neatstājiet nevienu stūrīt nepārbaudītu, kas zina, kur kāds nabaga ieslodzītais noslēpts. Visi metās iekšā un ilgi, tumšajā, šausmīgajā sasmakušajā pilī skanēja kliedzieni, Tika vērti vaļā logi, sasaucās balsis, neaizmirstiet apakšzemes cietumu, palīdz man atvērt šīs durvis, lūk, vēl viens vītņu kāpnes, ai, paskaties, tur vēl kāds nabaga ķengurs, pasauc aslanu. Fū, nu gan smirdoņa, skatieties, kur lūka, ej augšā, te kāpņu laukumā vēl vesels bars. Bet vislielākais prieks bija tad, kad Lūsija atskrēja un kliedz Aslan, Aslan, es atradu misteru Tamnus, lūdzu, iesim ātrāk! un pēc brīža Lūsija un mazais fauns rokās sadavušies griezās jautrā dejā. Jaukajam faunam pārvēršana akmenī nemaz nebija kaitējusi, un viņš, protams, ar lielu interesi klausījās visā, ko Lūsija sacīja. Beidzot, raganas cietokšņa pārmeklēšana tika pabeigta. Pils bija tukšs, durvis un logi līdz galam vaļā, gaisma un smaržīgais pavasara gaiss ieplūda visos tumšajos un drūmajos kaktos, kur tie nekad agrāk nebija iekļuvuši. Viss atbrīvoto statuju pūlis sanāca atpakaļ pils pagalmā. Un tad viens no viņiem, man šķiet, misters Tamnus sacīja, bet kā mēs no šejienes tiksim ārā? Aslans varēja pārlēkt pāri sienai, bet vārti joprojām bija slēgti. To mēs nokārtosim, atbildēja Aslans un izslējies uz pakaļkājām uzsauca milzi. Ei, tu! Tur augšā! Viņš reica, kā tevi sauc? Milzes Ramblamfins ar jūsu godības atļauju atbildēja Mills, atkal paceldams cepuri. Brīnišķīgi! Milzi Ramblamfin, Aslans sacīja, esi tik labs un izlaid mūs no šejienes laukā. Protams, jūsu godība ar lielāko prieku, teica Milzis Ramblamfins, atējiet no durvīm mazulīši. Viņš piesoļēja pie vārtiem un bāc, bāc, bāc, sāka cilāties viņa varanā vāli. No pirmā sitiena vārti iečīkstējās, no otrā ieplaisāja, bet pēc trešā saplīsa gabalos. Tad viņš ķērās pie torņiem abās vārtu pusēs, un pēc pāris minūtēm tie kopā ar tuvējām sienām dārdēdami sabruka un pārvērtās nožēlojamās gruvešu kaudzēs. Kad nosēdās putekļi, bija ārkārtīgi neparasti stāvēt šajā mitrajā, drūmajā akmens pagalmā, un pa izlausto spraugu redzēt zaļu zālu, kokus, kas lokās vējā, sidrabotas upītas mežā, bet aiz meža zilus kalnus un debesis. Ak, tu jupis nosvīdus lapša, sacīja milzes, pūzdams kā lokomotīva. Vai jums jaunās lēdijas neatrastos kabats lakatiņš? Man ir, teica Lūsija, paceldamās pirksgalos un izstiepdam roku, cik augstu vien varēja. Paldies, mis, pieliekdamies sacīja milzes Ramblamfins. Nākamajā brīdī Lūsija pārbijusies jūta, ka tiek celta gaisā un saspiesta starp milzu īkšķu un rādītāju pirkstu, taču piecēlas meitene tuvāk pie sejas milzas pēkšņi satrūkās, nolaid viņu uzmanīgi zemē un atvainojās. Ak, kungs, es pacēlu pašu meitenīti, piedodiet, mis, es domāju, ka jūs esat kabatlakatiņš. Nē, es neesmu kabatlakatiņš, smiedamās atbildēja Lūsija. Lūk, te tas ir. Milzim šoreiz izdevās kabatlakatiņu satvert, bet Tas viņam izlikās tik liels kā cukura graudiņš, un tāpēc, vērodam, kā Ramblamfins nopietni slauka savu drukno sarkano seju, Lūsijas acī, baidos, ka liela labuma jums no tā nav, mister Ramblamfin. Neko jūs, laipni atbildēja Milzis. Pirmo reizi redzu tik skaistu kabatlakatiņu, tik jauks, tik pariet, parocīgs, tika, es pat nezinu, kā to pateikt. Kāds burvīgs milzis, vai ne? Lūsija teica misteram Tamusam. Jā, jā, atbildēja Fauns. Visi bafini ir tādi, viena no godājamākajām milžu ģimenēm Nārnijā. Varbūt nav pārāk gudri, es vēl neesmu sastapis gudrus milžus, bet patiesi sena ģimene ar tradīcijām. Jūs saprotat, ko es gribu sacīt? Ja viņš būtu citāds, Ragan nekad to nepārvērst akmenī. Šajā brīdī Aslans sasita ķepas un lūdz ievērot klusumu. Mēs vēl neesam paveikuši visu, kas šodien jāizdara. Viņš sacīja, ja gribam sakaut raganu pirms nakts iestāšanās, tūdaļ jānoskaidro, kur tagad norisinās kauja. Un tūliņ tajā jāpiedalās, es ceru, piebild vislielākais kentaurs. Protams, atbildēja Aslans, un tagad uz priekšu. Visi, kas nevar ātri paskriet, bērni, rūtīši un sīkie zvēriņi, sēdieties mugurā tiem, kas spēj nest lauvām, kentauriem, vienradžiem, zirgiem, milžiem un ērgļiem. Tiem, kam laba oža, dodas kopā ar mums, lauvām pa priekšu, lai ātrāk sacītu ienaidnieka pēdas, un nu, veikli sadalieties grupās. Sākās liela kņada un satraukums. Visvairāk satraucies bija otrs lauva, kurš nepārtraukti skraidīja no grupas pie grupas, izlikdamies, ka ir ļoti aizņemts, bet īstenībā gribēdams tikai pateikt, vai dzirdējāt, ko viņš teica ar mums, lauvām? Tas nozīmē, ka ar viņu un ar mani, ar mums, lauvām. Tieši tas man visvairāk patīk aslanā. Nekādas iedomības, nekādas vīzdegunības ar mums, lauvām, tātad ar mani un viņu. Lauva to atkārtoja tik ilgi, ka aslans uzsēdināja viņam mugurā trīs rūķīšus, vienu driādu, divus trusīšus un ezīti. Tas lielībnieku mazliet atvēsināja. Taisnība sakot, Aslanam visus izvietot palīdzēja liels aitas suns. Drīz vien caur izlausto sienu visi devās ceļā. Sākumā lauvas un suņošņāja uz visām pusēm, tad ierējās kāds liels medības suns, viņš bija savodas pēdas, un vairs netika zaudēt ne minūti lauvas, suņi, vilki un citi dzinēji joņojas priekš, bet pārējie, izstiepšies aizmugurē gandrīz jūdas garumā, sekoja, cik ātri vien spēja. Pēc trokšņa spriežot, tās bija īstas lapsu medības Anglijā, tikai laiku pa laikam ragas skaņas sasaucās ar otrā lauvas rūcieniem, bet reizēm pat ar pašu aslana zemu un draudīgo rēcienu. Es vien vieglāk bija sekot pa pēdām, viņi skrēja ātrāk un ātrāk, Nokļuvuši pie pēdējās šaurās līkumotās ielais pagrieziena, Lūsija sadzirdēja jaunas skaņas – kliedzienus, spiedzienus un metāla šķindoņu. Kad viņi bija izkļuvuši no šaurās ielējas, Lūsija uzreiz saprat, no kurienes nāk šīs skaņas. Pīters, Edmunds un visa aslana armija izmisīgi atvērīja pretīgo briesmoņu pūlu, ko meitenes bija redzējuši jau pagājušā naktī. Tikai tagad dienas gaismā izskatījās vēl atbaidošāk, ļaunāk un ķēmīgāk. Pat laban viņu bija daudz vairāk. Pītera armija, kurai viņa pievienojās no aizmugures, likās krietni sarukusi. Viss kaujas lauks bija kā sētiņa nosēts ar statujām. Acīm redzot, ragaņa ķērusies pie sava burvju zīžļa, bet tagad, pēc visas spriežot, viņa to vairs neizmantoja un rokā turēja akmens nāzi. Pīters un ragaņa cīnījās uz dzīvību un nāvi. Lūsija tikko spēja sekot notiekošiem. Akmens nāzes un Pīters zobens zibēja tā, it kā tur būtu vismaz trīs naži un trīs zobeni, Viņa atradās pašā kaujas lauka centrā. Kur vien Lūsija paskatījās, visapkārt notika niknas sadursmes. Bērni, leciet nost, kliedz aslans, un abas meitenes noripoja zemē. Tad ar rēcienu, kas satricināja visu nārnī no laternas staba rietumos, līdz jūras krastam austrumos milzīgais zvērs metās virsū baltajai raganai. Uz mirku Lūsija pamanīja pret aslanu pavērš šausmu un izbrīna pilno raganas seju. Tad lauva un ragana viens otram uzklupuši pakrita. Tajā brīdī visi, kurus aslans bija atvedis no ragatas mājām, līdz neprātam satracināt drāzās pretī ienaidniekam. Rūķīši cīnījās ar kaujas cirviem, suņi ar zobiem, milzas ar vāli, ar kājām vien viņš samīdēja nevienu vien duc ienaidnieku. Vienredži ar ragiem, kentāros zobeniem un pakaviem, Pīter nogurusī armija apsveic viņus ar gavilēm, jaunatnācēja sajūsmā rēca, ienaidnieks vilpa un spiedza, un viss mešs atbalsojās kaujas dunām.